Op die 21ste juni 587 voor Christus het die Heere verder met mij gepraat. Ons koning, Jojagen, was toen al elf jaar lang een gevangene in een vreemde land. Die Heere het voor mij gesê, Mens, gaan sê vir die koning van Egypte en vir al sy mense wat ik sê. Ik denk zo so oor hulle, jy was so trots en jy het gedink niemand is so sterk soos jy nie. Jy het gedink jy is so sterk soos Assyrië, die land daar in die ooste kom ik vertellen wat dit met Assyrië gebeur. Assyrië het soos een hoë sederboom op die hoogste berg in my land, die Libanensberg, gegroeid. Assyrië was een groot en sterk nasie. Hij was soos een sterk boom wat sy skadewee oor een groot deel van die aarde gegooid. het. Hierdie boom het gedink sy top is tussen die wolken, zo so hoog was hij. Waar hy gegroeid het, was daar baie water. Daar was soveel water dat al die bomen rondom jullie groot boom ook genoeg water gehad het. Hierdie groot boom het uitgetoren boe al die andere bomen. Die takken van die boom het dik gegroeid omdat ze wortels in diep water gestaan het. Die voels het graag in die groot boomse takken nees gemaakt. En die wilde dieren het op de hitte van die dag in die skadeweef van die boom gaan lee. Daar is hulle kleinkies geboren. Die boom was prachtig en sterk, van die wortels van die boom het tot bij die water gegroei. Hier die boom het oor gegroei as enige ander boom op aarde. Geen ander boom wat dier God geplant is, was zo so mooi soos hier die boom nie. Ek het hier die boom zo so mooi laat groei. Die ander bome in die bos was jaloers op hier die boom. Maar nou sê die Heere, die God van Ezekiel, hier die mooie boom het te trots geword. Hij het begin denk dat hij baie goed en mooi is. Hij het gedink hy is beter als die ander bome. Hij het gedink hy kan sy top in die wolken indruk. Daarom gee ek hierdie boom weg vir vijande wat met bijlen en saal sal kom. Hulle kap hierdie boom af en saag om in stikke. Hierdie boom het slechte dingen gedoen, daarom gooi ik om weg. Een vreemde nasiese soldaten kom om afkap. Hulle het die boom wat afgekap is, op die grond laat lee. Die takken van die boom het op al die bergen en in die valleie oor die hele land gelee. Almal wat in die skade weer van die boom geblei het, het toepad gegee. Die voel sit nou op die boom wat omgeval het. Die wilde dieren loop tussen die takke dier en wei. Laat die ander bome dit hieruit leer, laat geen ander nasie ooit so vol van hulle self word soos hier die boom nie. Laat geen boom wat bij die water staan, weer so hoog probeer groei nie. Alle nasies wat so hoog soos die wolken groei, zal diezelfde pad loop. Het zal hulle plaats slaan. Al sulke nasie sal vernietig word. So sê die Heere, Jezegeelse God, Assyrië het in sy graf beland. Almal het gehuil toe hy begrawe word. Selfs die waters wat om van kos voorzien het, het opgehou om te loop, so het hulle oor omgetreer. Die Libanensperwe het ook gehuil. Hy het zwart begrafniskleren aangetrek. Al die bome in die bos het droog geword. En ek het al die nasies laat bewe, so bang was hulle toe hierdie groot boom geval het. Die aarde het gedreen van die slag. Ik het Assyrië in zijn graaf laat beland. Net so het ik alle trotse mensen doodgemaak. Al die andere trotse bome wat ook in die tuin van Eden gegroeid het, het gezien dat hierdie groot boom saam met hulle in die graaf beland het. Die mooiste en beste bome wat diep wortels gehad het wat tot bij die waters gegaan het, is allemaal graaf toe. En allemaal wat die groot boom gehelp het, is ook verwoes. Hulle is ook nou dood. Al die nasies wat in die skadewee van die groot boom geleef het, is daarmee heen. Egypte, wie was zo so groot en sterk soos jy? Jy het gedink jy is die sterkste en die beste. Wat er boom wat dier die Heere geplant is, het zo so hoog soos jy gegroei, koning van Egypte. Maar jy zal ook zo so laag daal soos die graaf. Jy sal saam met al die ander nasies vernietig word. Jou graaf zal tussen al die mensen wees wat dier die zwaard doodgemaak is. Dit is de uiteinde van die koning van Egypte en zijn baie soldaten. De Heere, die God van Jezegiel, het dit gesê, en dit zal gebeuren.